esperantigi iunain homoin. Oni ofte audas de veteranei esperantistoi en discut rondoi che esperanto vengos nur ciam oni amase instruos gin al infanoi cae iunulloi. Hmm, pripensinda afero. Laulonge de la historio, chu lingvoi farigis internaziei, protio che oni instruis ilin al infanoi cae iunuloi, au iunae homoi eclernas ilin protio che ili farigis internaziai. La strategio por venco de internazia lingvo neutrale homa estas complica afero, cae tutte nova defio sed sen duba puncto estas che la iuna publico estas grava publico por esperanto, versaine pritio ciui consentas. Tamen, de tempo al tempo, oni trovas raportoin ciui profunde pensigas. Unu el tiui raportoi trovigas en la iunia numero de la revuo Esperanto, de universala esperanto asocio. Gin verkis la juna albano Iuri Andoni. Ni faru resumon. Andoni estas nun dexes jaraca. Li eclernis esperanton ciam li estis dec quariara. Cai uni jus publicigis conatan vergon en lia denasca lingvo quion li traducis el la esperanta originalo. La verco estas Arne la cefido, de la svedo Leif Nordenstorm. Ciel tio ocasis? Li lernis nian lingvon per duolingo, cae ien citie aperas grava subtila detalo, sed ancau cun helpo de Conata Albana Esperantisto, professoro Bardil Selini, qui donatis al Ayunulo Albanan lernolibron. Libron. Crome li esploris en interreto por progressigi sin. Post malpli ol unu iaro li povis bone conversatii. Professoro Selini seque, presentis la belletran libron alla novulo cae instigis lin traduci cele al rapida en profundigio en la spiriton de Esperanto. Baldau liel trovis che traduci il la albana en Esperanton estas pli complice. Fine, mia onclino cae professoru Bardil ancau helpis redacti la traducajon. Oni suffice propagandis la successon de la intelligenta Iuri. Li aperis en la loca televido cune cun la unclino, quiu ancau sia vice estas traducistino. Ancau per la radio oni disconigis lian belan agadon. Iuri finas sian articolon, cetere vercitan in bella eleganta stilo, dirante che li fieris prisia attingo. Mi volas diri al vi, legantoi, che chiam vi ne havas inspiron por fari aferon al tascon, vi pensu pritio el vi unue povis fari ion pricio vi fieras. Mi ripetas, la tuta rapporto de Iuri Andoni pensigas pri strategio por aulogi alla esperanta mondo intelligentain, talentain iunuloin. Gi estas malsama sperto ol a masse instrui al infanoi cae iunuloi. Apud la talento de la iuna homo, trovigis talento de onclino cae professoro, quiui scipovis conduci lin sur vere tauga voio al esperanto. Ien la detalo. Gratulon al ciui tri.